אחר הדברים האלה גידלו צבאות הארץ את הגנב בן הגזלן. האפור וינשאוהו וישימו את מקומו מעל כל המשושים אשר איתו והגנב רשע ואכזר היה, וחפץ בכל משאב. ויבזם ויקחם ממשושו, עד אשר אין משאב נשאר. ויישא הגנב משושל עם משושה. ויבז ויישא ויבז ויישא בכל סיבוב וסיבוב. ויראו שרי הצבאות, כי לא היה בצר ולא היו עצים, רק נשארו הכבשים הדפוקים אשר אינם רצויים. ויקצפו השרים מאוד וחמתם בערב ההם, ויירא הגנב מאוד ויאמר אכן נודע הדבר בחודש שנים עשר הוא חודש אדר ראשון הטיל קוביה לדעת איך לעשות ויעץ עצה ויחשוב מחשבה להביא עלילה על היהודים ויאמר הגנב לשרי הצבאות, ישנו עם אחד, מפוזר ומפורד בין המשושים, בכל מדינות משחקיך, ודתיהם שונות מכל העם, ותתי השרים אינם עושים, ולצבאות אין שווה להניחם. והלא ידעתם כי היהודים האלה קמצנים המה אוגרים לעצמם את העץ והלבנה, ונותנים לך את הכבש. אם על השרים טוב ייכתב לגרשם, ועשרת קלפי בצר אשכול, להביא אל גנזי השרים. ועיני השרים נסתמו, ויתנו רשות לגנב בן הגזלן. צורר היהודים, ויהודי קטן נבוכו.